падкасты радыёвабода. Вітаю гаспадарства гэта пік свабоды з вами Дмітрий гурневич другога красавіка спаўняецца 30 гадоў з пачатку беларуска-расейскай інтэграцыі рэжым лукашэнкі разглядае гэты час як поспех і імпульс для развіцця краіны а апаненты ўлады праз прызму залежнасці страчаных магчымасцяў Што гэты саюз даў беларускай эканоміцы і палітычнай сістэме, як ён адбіўся на культуры, мове і ідэнтычнасці. Сёння ў нас пра гэта будуць разважаць рэдактарка праекту план Б Вольга Лойка і Цмог Акудовіч, беларускі гісторык. У першай частцы праграмы з намі Вольга Лойка прывітанне. Вольга, інтэграцыю з рассіі часам называюць або свядомым выбарам або вымушаным некаторы гавораць што лукашенко ўвогуле там агент кгб фсб і яго прымусілі або фактычна такім чынам як бы ініцыявалі гэты гэту саюзную дзяржаву на твою думку што насамрэч пачалося в 96 годзе другого красавіка дзень яднання беларусу народу россии так званы э, Э, да, сложный у меня вопрос э, оказался. Я не люблю конспирологии, поэтому вряд ли, конечно, он э, агент кого-то чего-то, но, безусловно, без России судьба Беларуси определялась бы совершенно иначе. Да, знаешь, что случилось бы с Беларусью, если бы не Россия, что тогда началось? Ну, тогда начался очень простой на тот момент понятный путь, потому что это единственный путь, который, собственно, сам Лукашенко мог себе представить. Да? Это человек, который... Для него история началась после 1917 года, как и для многих советских э, людей, детей, партийных деятелей и так далее. Да? Он себе представлял Беларусь только в союзе э, с единственным, так сказать, образованием – это Россией. Да? И долгие годы нам, наверное, многим казалось, что ну а кто, если не она, ну а как, мы же маленькие. Ну, вообще не знаю, с чего взяли мы, что мы маленькие. Э, мы всегда были, в общем-то, европейской страной вполне э, средних размеров. Да? Э, знаешь, я вот начну сразу со своей э, <laughs> экономической темы. Да? Вот нам казалось, там, там, что Беларусь там без России, что Беларусь без промышленности, что Беларусь без советских гигантов. Да? А вот мы э, сели, покрутили, да, и выяснилось, что у нас вот есть одна область, которая не досталось ничего от Советского Союза в плане э, промышленных э, каких-то гигантов, э, крупной промышленности, да, это была Брестская область, годами на дней, в общем-то, немножко так подтрунивали, знаете, ну, серии, что с вас взять, да, вот не повезло вам, нет у вас, значит, ничего великого, масштабного, мощного, да, э, а сейчас, когда все падает, когда все реально в жесткой зависимости от России, когда сплошные санкции э, и сложности, а вот она растет, да, и, э, значит, у нее промышленное производство колосится, и гринфилд-бизнесы построились, да, без всяких э, приватизаций, ваучеров, без каких-то схематозов, без залоговых аукционов, да, вот, ну, просто вот талантливые люди, да, возможно, это заняло немножко э, дольше, ну, талантливые люди построили. Да? Поэтому то, что на тот момент нам казалось, боже мой, если рука России, значит, не протянется к Беларуси, как же мы будем, э, бедные, убогие, мы же никогда так не пробовали. Ну вот, попробовали бы, наверняка у нас получилось. Судя по э, там, предпринимательскому потенциалу э, Беларуси, научному, по мне так вполне бы получилось. Ну, конечно, в момент в тот было страшно, да, ну как распалась одна шестая часть суши, господи боже мой, а тут еще Лукашенко э, психанул, да, что, слушайте, импичментом грозят, где ж такое видано, да? Ну вот, э, позвал на помощь россиян, преодолели парламентский кризис, и все стало хорошо. Ну, насколько хорошо мы можем судить сейчас, когда Беларусь фактически соучаствует в войне. Да, э, вряд ли это то, чего мы все хацелі і на што мы рассчитывалі тогда 30 лет назад. Але калі вярнуцца ў той час 30 гадоў таму ці была нейкая альтэрнатыва но іншыя краіны суседзі беларусі і па няшчасці суседзі таксама па савецкім саюзе яны пашлі нейкім сваім шляхам украіна не рабіла ніякая саюза з рассія але ў той же самы час эканамічная сітуацыя там ну, не, не ёсць лепшай чым у беларусі а Дык ці была рэальная альтэрнатыва таксама для беларусі калі мы паглядзім бо там заводы якраз такі зачыняліся ў тым ліку таму што яны не мелі такіх э, і нафты і газа па такіх коштах як мела Беларусь ну, безусловно, да, есть э, пример Украины, при этом есть пример той же Польши Литвы, да, которая сделала другой выбор, да, в пользу другого объединения, куда не факт, что нас, конечно, э, кто-то взял бы, ну, с другой стороны, э, исключить этого тоже было нельзя, и Украина тоже была к этому близка. Да, ну, на самом деле э, все постсоветские страны преодолевали фактически один и тот же набор проблем. Лучше, хуже, в зависимости от темперамента, от того, кто оказался у власти. Мне кажется, это очень важный момент. И э, э, вот сейчас э, много обсуждаем мы, да, а вот если бы сейчас в Беларуси был транзит, вот у наших э, лидеров, которые за пределами страны, наверное, не было бы шансов, да, вот пришли бы выходцы из системы. Ну, с другой стороны, там, во многих странах пришли э, бывшие иммигранты, и без вот этих шор, без этой привязанности э, к большому соседу, которые, в общем-то, вполне люди мира, и они смогли вывести свои страны куда-то в другие места. Да? А когда приходит человек из этой системы, он кроме этой системы ничего не знает, ничего не видит, и Беларусь вне ее он не представляет. Поэтому, в общем-то, ну, мне кажется, что если бы если бы это был... То есть путь Беларуси во многом определился личностью самого Лукашенко на самом деле. Да? Он Беларусь в другом месте просто не видел. И белорусам некому было особо показать ее, какие-то другие возможности. Ну, возможно, лучше было в тот момент не делать никакого выбора, просто э, самостоятельно пытаться э, развиваться, пытаясь налаживать связи с разными Э, партнерами с разными странами увидеть разные возможности так ну, ну тады аргументом лукашэнкі на карызе это союзу было тое что дзякуючы там танным энергоносьбітам мы захаваем гіганты про якія ты казала на пачатку так как апрача брэскай в области и і дзякуючы этому будзе дабрабыт людзей прынамсі не зніжацца стабілізуецца і для лукашэнкі это быў плюс таму што як бы не будзе нейкіх там завіхрэнняў унутраных людзі не будуць патрабаваць працы хлеба таму што нейкі мінімум будзе забяспечаны ну ці гэты план яму ўдаўся таксама бо у Э, Слушай, ну это такой вот этот план без хирургического вмешательства, да, ну если тебя будут лечить таблетками, тебе наверняка это лично будет комфортнее, да, тебе будут как-то пытаться удерживать твое предприятие, сохранять понятный тебе порядок э, предоставления медицинской помощи, социальных льгот, ты будешь ждать свою небольшую, но положенную тебе пенсию, которую ты, наверное, даже будешь вовремя получать. Э, в общем-то, это, наверное, так психотерапевтично в моменте, да. Но если речь идет о перспективах, э, да, предприятия закрылись, да, часть людей оказалась э, на улице. Кто-то быстро смог выплыть и уже не вспоминает об этом, да, кто-то до сих пор ностальгирует, вот как хорошо было тогда, где у нас были гарантии и так далее, да ну, вышли из этой ситуации подавляющее большинство людей, да, люди могут это пережить. Это стресс, безусловно, это слом системы, да, как и иммиграцию. Многим она оказывается на пользу, да, ты там смотришь, там, там действительно тяжелые месяцы, тяжелый первый год, второй, а потом вокруг оказывается довольно много благополучных людей. Им было тяжело, они справились, выучились, они не боятся чего-то нового. Ну, вот мне кажется, что э, тот первый этап, первые шаги были бы наверняка сложнее, но ведь они же и были не очень простыми, да? Все равно э, система ломалась, все равно кооперационные связи рвались, все равно это восстанавливалось в какой-то довольно такой кривой э, форме, особенно в начале, да? Э, ну, поэтому этот путь был бы, наверное, сложнее. А может быть, нет. Ну, знаешь, это такие вот очень много «бы», вот. Но для меня вот этот путь – это такое отражение личности Лукашенко. С ним другим путем мы бы точно не пошли, просто потому что он не представляет себе другого пути. У него вообще одна из самых слабых сторон – это отсутствие абстрактного мышления. Да? Вот он себе видит, как оно, как, как у него бывало, да, и говорит, вот, ребята, все со мной уже было, сейчас я вам расскажу, как. ну а бывает то так по-разному такие у часы таксама гэта союзная державы по-розному бывала при макеева яго была ідэя увогуле 30 30 30 калі казаць там про импорт экспорт то Эм, ну, ну это не выглядит. Это на нервной почве случилось, <laughs> да, потому что очередная война с Россией, да. На самом деле э, у этого же союза изначально было много проблем, и они вообще не решены, да. Я думала, что они все-таки к 30-му э, юбилею, они как-то там хотя бы смешные проблемы вроде роуминга все-таки смогут решить, да. Ну, нет, ну, нет, да, как нет никогда и не было взаимного доверия, да, как Беларусь очень долго, очень сложно уступала какие-то активы э, России, да, мы тоже можем всех вспомнить, сколько было торга э, вокруг Белтрансгаза, вокруг Мозерского НПЗ доли, да, э, сделка МАЗ-КамАЗ, мне кажется, обсуждалась несколько лет, э, закончилась буквально ничем, ну, то есть, серьезно, доверие партнеров никогда на самом деле не было так Ольга, да? так можа і саюза ніякага насамрэч няма это просто ширма за якую вось прыгожа спрабуюць упакаваць э, ну абсолютно пустое змесціва знаешь, вот у меня эта гипотеза, она была довольно длительное время на самом деле, да, что это такой очень условный союз, да, с нами все равно больше никто особо не дружит, ну, давай делать вид, что мы с тобой вот в союзе, да, мы не одиноки, а у нас вот просто такой союз, вот все в союзах, и мы в союзе. А, а, да, потому что на самом деле ведь Лукашенко давал повод для всех этих сомнений, э, повод для того, чтобы россияне ему на самом деле не верили. Все эти схематозы, начатые с 95 года, да, их можно почитать, это прям прекрасно описано. Сколько раз э, на государственном уровне Беларусь пыталась объехать, обмануть, объегорить Россию. Да, там, э, от водки беспошлиной э, до поставок сахара, который был э, вовсе не свекловичным, а совсем даже тростниковым. Да. Ну, в общем, это просто такая длинная история всяких попыток. Да, креветки отечественные все помнят, польские яблоки, которые становились белорусскими на границе. Очень год урожайный оказался. Да. Ну, в общем, и еще миллион таких случаев. Ну, и все помнят историю с нефтью и нефтепродуктами, когда Беларусь годами не платила пошлины, которые должна была платить, когда Беларусь миллиарды заработала на нелегальной схеме растворителей-разбавителей, да, это прям вот на глазах <laughs> у всего российского сообщества, можно сказать, и случилось, да. Ну, тоже такой союзник, вроде бы маленький, вроде он такой младшего брата себя изображает, но постоянно пытается тебя немножко кинуть э, на деньги, да, тоже такой вайб союзный э, не очень, да. Но вот в последнее время э, мне не то что пугает, но меня смущает, что даже на уровне премьера на уровне, который всегда был, в общем-то, экономический, э, все больше говорят, что это такой духовный запрос наших людей, да? Ну, потому что экономического смысла становится все меньше. Это просто какие-то, очевидно, уже созависимые отношения. Вот. И мы говорим, что у нас просто какая-то такая общность духовная образовалась. Э, вот это меня уже пугает, потому что это уже такой стопроцентный русский мир. А до этого мы были таким немножко бедным родственником, который такой хитрован и пытается всегда... Вот это тот э, образ, который э, вот фактически гениально до 2020 года был э, в произведениях Олеся Пелецкого, да, «Давай пока». Да, Володя, мы тут все сами разобрались, да, ты там, спасибо, что помог, А пока тебя плохо слышно, давай пока. Да, такой немножко, даже симпатичный где-то Але этот образ. Это насамрэч так было, потому что я вот памятаю, шмат разов была дискуссия на протягу этих десятка годов, что с э, одного боку Россия утримывая Беларусь, она дает там небыто, вот, дякуючи этим льготам на энергоресурсы, вельми великие капиталы укладания в Беларусь, хотя это ж не прямые инвестиции, але за, за, за, это с одного боку. С іншого боку, оппоненты этой думки казали, что Э, беларусь дае там ну не вайсковыя базы але аб'екты скажем так для для расійскай арміі што гэта вельмі дорага каштуе і што калі это прадаваць на рынку э, Росія нават еще і не заплатила за гэта ўсё вот калі баланс хто э, у это все вклаў і хто за это заплаціў тут твой грае на твою думку Ну, я думаю что бенефициар все-таки беларусь мне сложно оценить эти базы но с учетом все-таки соотношения площадей беларуси и россии все-таки россия фактически практически э, почти все могла иметь на самом деле и у себя. Э, вот. Э, но поэтому бенефициар Беларусь... Но другой вопрос, что это были такие деньги, да, вот в чем отличие да, европейских денег от российских? Да, Польша тоже говорят все, ну, конечно, Польша там растет, конечно, тигр. Естественно, да, дайте нам такие деньги, мы тоже будем тигром да, из бюджета Евросоюза. Но бюджет Евросоюза, э, кроме больших денег, э, дает еще э, бланки строгой отчетности, которыми ты, в общем-то, отчитываешься. Да? И фактически все, что сюда было передано в Польшу, да, оно имеет отображение в виде инфраструктуры. Да? У нас тут... Там вот шильды стоят, на бассейнах шильды, что это за гроши да, Европейского да, да, Союза. Да, финансовано и откуда. Да? и попробуй вот это куда-то день, да, а вот э, был трансгаз, который мы там продали, долго торговались и прям вот отдали эту ржавую трубу несчастную, которая по мере торга она становилась из национального достояния ржавой трубой, да, там как, как цены сошлись, этих денег даже никто не видел, не вспомнит и так далее, потому что это все съедалось моментально, к примеру, там все ушло на модернизацию. Кого, чего, с какой эффективностью. Где оно? Где выхлоп? Нету, да? Или, ну, вы знаете, там деньги пришли, спасибо, но мы тут удерживали курс белорусского рубля какое-то время, да, и, ну, на это немножко, это немножко дорого нам обошлось, да? Ну, вот таких э, финтифлюшек э, в Евросоюзе, конечно, бы у нас не было, да, ни схемок, ну, то есть они были бы, но они были бы в гораздо меньшем масштабе, да, в рамках частных инициатив небольших, да, за которые бы больно били по голове. А здесь фактически, ну вот годами такие схемки угу. процветали, и ничего особенного за это не было, да, ну кроме нескольких скандалов, конечно, да, вплоть до развода, конечно. А, вот, мы помним там с Путиным споры про газ, там не подписание таможенного кодекса демонстративное. Ну, это такие прям вот э, всплески независимости в основном для э, внутренней аудитории, а в итоге все равно э, все заканчивалось одним и тем же, куда вы от нас денетесь. Ну и вот походу никуда. Каль, вот. Э. калі глядзець экспорт беларускі ён таксама ў розныя гады быў не цалкам прывязаны да рассеі там нават у большасці там фактычна палова часам была на рассею завязаная а рэшта была на еўрапейскі саюз на Кітай там на так званую дальнюю дугу але там ці... было даже где-то 42 43 процента вот когда мы эту треть пытались э, так. добиться прям к этому шло так, менавіта і... ці правильно туды гаварыць что Беларусь была гэтыя гады прывязаная або залежала ад расійскай эканомікі у э, она была привязана к ней, но потом, э, слушайте, ну, Лукашенко же довольно везучий, да, э, ему э, фактически подарили вот этот замечательный проект парка высоких технологий, который уже тогда давал, в общем-то, там под 5% ВВП с перспективы 15, а это абсолютно не российский рынок, это полная независимость, это совершенно мировая конкурентоспособность. И казалось, что вот еще момент, ну, там у нас сейчас там доля России там 43-45, вот еще ПВТ, ну, и фактически мы и выйдем там, да, там экономика 4.0, э, там и пятый уклад на горизонте, ну, короче, вот как-то мы куда-то шли примерно туда, да, к этой большей независимости, к меньшей привязке, э, вот, и казалось, что еще чуть-чуть, и, в общем-то, мы туда дойдем. Ну, э, вот что-то нам помешало. А ці бачыш ты ўвогуле ў эканамічным плане нейкі плюс або нейкае за э, калі казаць пра інтэграцыю з рассеяй А вот на удивление я больших плюсов не вижу в том плане, что когда к нам приходили э, западные инвесторы, они приходили с технологиями со своими. Да? Даже этот Макдак, да, с Макдональдс, который с булкой, с колбасой и так далее, э, ну, фактически это к нам принесли технологию. Да? Пришли деревообработчики литовские, австрийские, принесли совершенно новый для нас э, вариант переработки древесины, э, очень высокая добавленная стоимость э, и так далее. Да, э, западные инвесторы приносили технологии, навыки э, и так далее. Э, ну, что принесли нам Белтрансгазу? Э, Слушайте, мне сложно оценить э, эту отрасль, да, но фактически нам принесли вот эти все издержки голландской болезни, да, жесткой зависимости страны от сырьевого э, сектора, от сырьевой экономики. Вот. Э, зачем это было надо Беларуси? Ну, такое Да, вот, вот Але з іншого боку, Германія таксама была залежна ад расійскай ад расійскага газу, тому што па газопроводзе паўночным. Не мы одни купились, ну, естественно, ну, потому что дешевый газ – это ресурс, тем более, что… Но каждый хотел бы танный газ иметь в Европе. вот, э, Германия видела возможность этот газ использовать замечательно. Но ну, у нас фактически э, там энергоемких производств было Гродный азот, э, БМЗ, ну, в общем, не так много. А в Германии они видели возможности использования. Вот, ну, на самом деле, по энергоносителям сотрудничество – это одно, а полная зависимость экономики – это все-таки Э, другое. И на самом деле Лукашенко этот момент тоже четко почувствовал, потому что казалось что в 2022 году, когда начали уходить западные инвесторы, что на их место прям начали активно поступать россияне, тем более, что Беларусь, э, белорусы на фоне и репрессий 20-го, и войны 22-го, многие принимали решение о выходе из бизнеса и о релокации своей. И россияне активно пошли, но фактически Лукашенко был не в восторге от этой идеи и Макдональдс э, не отдали э, под россиян, и многие другие активы. Фактически вот этот налог 25-процентный тогда ввели, и нельзя было продать там напрямую э, от недружественного собственника российскому собственнику новому, да, Беларусь совершенно сознательно поставила этот барьер, потому что иначе получилось бы, что реально Россия нас скупит, причем не госпредприятия, за которыми мы годами торговались, безусловно, но в итоге они остались собственности, а как раз более ценные сейчас частные бизнесы, наши скрытые чемпионы, наши региональные чемпионы, ну, в общем, множество хороших, крепких компаний. Да? А когда вот этот торг шел долгий насчет пяти интеграционных проектов, когда Медведев там уже пытался руки выкручивать, э, один из них был МАЗ КАМАЗ, ну КАМАЗ же тоже нашел себе прекрасного партнера вместо МАЗа э, в виде Мерседеса и, в общем, сильно не грустил на самом деле. Вот, потому что технологии, потому что навыки, потому что дополнительные возможности и экспортные, ну и маркетинговые угу. наверняка. Ольга, вот ты вот пералічваешь гэтыся нюансы ў гэтых эканамічных адносінах паміж Мскам і Масквой. А як это суадносся з тым, што мы чуем вельмі часта ад розных спецыялістаў, аналітыкаў палітолагаў, што Масква ўжо дзегоддзямі цалкам кантралюе Беларусь. Ну, я так разумею, што калі хтосьці кантраляваў цалкам Рэспубліку Беларусь, то не было патрэбы спрачацца пра нейкія дэталі з лукашэнкамі, яны проста маглі прыціснуць яго нагу ў дзвярах і сказаць так мы хочам это это это, а так нейкія малочныя войны мы не продадим вам то вы не приватизуете то будем будзем долго по цене на кон белтрансгазу як такое магчыма ў такой ситуации. Э, ну да, это тот э, статус, который да, в соцсетях обозначается как все сложно <laughs> на самом деле. Э, ну, был какой-то момент, когда оказалось, что Россия так может сделать. Э, сейчас, наверное, действительно со временем, когда Беларусь оставалась единственным союзником, когда эта риторика, в общем-то, э, была востребована в России, когда казалось, что это вот там интеграционный потенциал э, Российской империи, вот видите, вот у нас даже младший брат есть. То есть это тоже, в общем-то, хотелось такой демонстрационный образец, да, хотите как в Беларуси, приходите под наше крыло, и у вас тоже, значит, э, будет хорошо. Тем более, что с остальными-то странами у России сильно хорошо не было. Э, вот, поэтому, ну вот как-то протянули, да, вот как-то они так немножко э, затянули э, с этими отношениями, а дальше действительно они настолько слиплись, что сейчас представить их одного без второго довольно сложно. Вот. Но в этом их, наверное, в моменте сила, в перспективе большая слабость, потому что я не представляю, кому еще Лукашенко может быть полезен в этой ипостаси. Да? как игрок неудобный, недоговороспособный, э, склонный ко всем вот этим схематозам э, мутным э, и так далее, и, по-моему, не очень контролирующий ситуацию в Республике Беларусь. Это я как потенциальный инвестор оцениваю. А скажи, а на твою думку, ці магчыма павогуле было ўтрымаць Лукашэнку ўсю гэтую аўтарытарную сістэму на працягу дзесяцігоддзяў, калі б э, не рассея, ці ўсё-такі гэта было аўтаномна ад Масквы ўсё? Слушай, я думаю, что все бы закончилось в 96-м на самом деле. Вот. Я тогда по малолетству еще э, не очень представляла масштабы, но у меня даже тогда было ощущение, что если там э, не вмешаются русские, то все закончится несколько иначе. Если бы Черномырдин тогда не прилетел, вот, э, шансы Лукашенко на импичмент, мне кажется, были бы э, очень и неплохими. Вот. Ну или на то, что на, отозвал бы он этот свой э, э пакет, законов об усилении своей власти, и, может быть, как-то это пошло бы все иначе. Да? Но вот э, прямое вмешательство да, помогли договориться белорусам. <laughs> Спасибо большое, лучше бы не надо, но да, что случилось, то случилось. І, до речі, тоді і протести ж були, Мінська весна, так звана, вельми шматлюдная. Але по якій-то причині яны або не прывялі або все-таки прывялі на твою думку да да плёну тому что адны кажуць про то яны пацярпелі паразу тому что была подпісана там дамова пачалася інтэграцыя з іншая боку іншая сцвярджае что беларус могла б стаць таким башкартастанам татарстанам у складе российской федерацыі а захавалася як бы там не было як незалежная прызнаная дзяржава ну а Тут с этим не поспоришь. Действительно, в моменте, пока мы еще сохранились, э, да, я надеюсь, этот аргумент у нас останется на перспективу средней и долгосрочную на самом деле. Потому что, э, когда мы обсуждали этот вопрос где-то лет шесть назад с несколькими умными э, людьми из числа чиновников, они говорили, что мы боимся не поглощения, да, мы боимся того, что России вообще ничего делать не придется. Ну, фактически Беларусь сама упадет в ее состав. Э, не надо будет ни принуждений, ну, ничего буквально. Да? Просто вот само баха. И не надо угу. референдумов, человечков не надо будет. Просто она сама вот так станет, станет частью. Да? Ну, это на тот момент казалось очень э, апокалиптично, но сейчас эта версия уже не выглядит как что-то такое. Ну, как же так, так же невозможно. Ну, почему, собственно, невозможно? Паколькі ты прыгадала, што ты размаўляла з чыноўнікам, сапраўды, калі ты працавала яшчэ ў Менску, гэта часта здаралася і Я якраз учора рыхтуючы іншы матэрыял, который сёння таксама будзе на іншым канале радыёвабода э, штотыднёвая тлумачалка там якраз пра адносіны рассіі Беларусі і там ёсць словы Андрэя суздальцева расійскага палітолага, які там некалькі гадоў пражыў нават здаецца 10 у Беларусі. І ён даючы інтэрв'ю здаецца эхо Масквы сказаў такую фразу, што паводле яго беларуская эліта, беларускія чыноўнікі, все што вакол лукашэнкі яны лічаць это я цытую расейцаў дурнямі і ідыётамі которых можна выкарыстоўваць і забіраць ресурсы ты маеш такое ўражанне ад гэтых беларускіх чыноўнікаў што так яны ўспрымалі рассею ці там наадварот просто цалкам рабалепие і лаяльнасць перад москвой Э, Э, ну, на самом деле, раболепия не видела никогда абсолютно, э, потому что все-таки, э, ну, у топов точно было вот это, да, вот эта макеевщина такая, да, что при всей лояльности Лукашенко все равно независимость Беларуси для тебя цена, суверенитет ее не обсуждается, не продается, на стол не кладется ни при каких обстоятельствах. Вот, э, поэтому нет, нет, не было. Ну, с другой стороны, просто тогда э, и в России, в общем-то, достаточно э, либеральные времена были, и в экономической сфере там действительно были сильные специалисты, да. Слушай, ну о чем говорить, если еще Илларионов был советником Путина, да, сейчас это даже представить себе невозможно, это как, я не знаю, да, это как Дима Круг был бы советником Лукашенко да, просто как-то что за разгул либерализма, э, вот, даже посерьезнее, пожалуй. Э, вот, поэтому э, нет, нет, раболепия точно не было никогда, были интересы, было постоянное бадание, ну, знаешь, не было и политической воли, собственно, на какие-то дальнейшие углубления, на поглощение. Все-таки Лукашенко очень четко синими-то пальцами держится на самом деле, да, именно за свой стул. И э, мне не казалось, что у него, к примеру, есть союзные амбиции. Он понимал, что да, там рейтинг может у него какой-то есть, да, но съедят, реально съедят. Вот, э, зная этих российских товарищей, зная их масштабы, Э, вот. И э, на самом деле довольно удивительно, да, мы анализировали, э, водил ли он дружбу с олигархами, и фактически у него прям вот несколько человек очень точечно он э, дружил с ними, хотя казалось бы, да, вот он. Ну Березовский был его сябром. Ну чуть-чуть Березовский, да, чуть-чуть Макаров и Теровский, э, чуть-чуть, э, ну не чуть-чуть, чуть побольше Юнивест М Тернавский, ну и вот э, Гуцериев, да, и как-то все с ним расстались, и все, в общем-то, не очень хорошо на самом деле. Потому что, по-моему, для совместного ведения бизнеса он все-таки не очень приспособлен на самом деле, да, потому что это все-таки ты мне построй, ты мне все отдай, а потом я там хочу казню, хочу милую, да, это вот он со своими, пусть э, рабами так обходится. Все-таки российские олигархи привыкли несколько к иным Э, способам коммуникации плюс к несколько иным возможностям. Все-таки возможность влиять на решение у них должна быть. А с Лукашенко это всегда проходило сложно. В этом его сила, ну, в этом же, собственно, его и слабость. Да? Сегодня Беларусь, на твою думку, это все-таки частка политической российской системы и экономичной. Цих. Это, как бы там ни было, и на супер критикам этой связи, это все-таки особное все. -таки особное Слушай, ну, экономика, ладно, да, экономика – это такая достаточно конъюнктурная штука, да, вот вставляли мы все через услугу, услугу а сейчас в услуге какие-то неприятности приключились, да, там что-то пожары какие-то случились, ну, и вот уже мы там и не привязаны мы настолько уже к услуге, мы уже готовы рассмотреть другие предложения, да. Вот, меня, конечно, очень пугает эта военная привязка, которая Э, хорошо сказал э, в своем интервью Виктор Побарико, да, что фактически это такой пояс шахеда, на который на тебя одет и который крайне сложно снять. Да, вот пояс с услугой снимается очень легко. Да, Клайпеда тебе говорит «да», и ты говоришь, боже мой, Клайпецкий порт, я любил тебя э, больше всех остальных портов все это время. Какое счастье, что мы снова вместе. Да? И, и это довольно быстро происходит, и это несложно себе представить. А вот со всеми этими орешниками. А, вот, с этим немножко посложнее. Да, оно, если оно у тебя оказывается, ну, я думаю, что все еще нет, но да, дурное дело не хитрое, в общем-то, э, все понимают, что это абсолютно возможно. Да, вот избавиться от этого будет довольно сложно. Это не тот случай, когда можно переиграть, придумать, сказать, что забирай, я передумал. Ольга апошняе пытанне ўсё э, жкі калі параўноўваць гэты 30гадовы баланс э, напрыклад нашымі суседзямі з краіны еўрапейскага звязу бо прапаганда пастаянна сцвярджае пра тое што у нас адбыўся нацыянальны геній таму што мы маглі і навазе беларусы выкарыстоўваць э, такую велізарную краіну як рассея часам в тролінгу называлі рассею сырявым прыдаткам беларусі і і э, што маўлялось іншым еўрапейскім дзяржавам это не ўдалося але калі параўнаць там узровень жыцця бяспеку мабільнасць беларусаў ну ўсё што заўгодна не ведаю пачуццё шчасця э, пасля 30 гадоў дзе мы э, у параўнанні з іншымі Слушайте, ну все плохо ну все плохо действительно да если мы с польшей начинали в одной точке то сейчас мы фактически вдвое в разошлись. Да? Если Беларусь 37% э, э, своих доходов тратит на питание, а поляк 20, ну о чем тут говорить? Да? Вот. Доступ к длинным деньгам, э, инфраструктура, образование, здравоохранение. Ну, то есть можно, конечно, пользоваться страшилками пропаганды, которая говорит, как тут все сложно еще и на непонятном польском языке да, а можно рассказывать про реальные кейсы, э, где поляки, там, в том числе и лечат множество белорусских детей, спасибо им большое, и делают это бесплатно по страховке, да, в Беларуси это не делают никак. Вот. Поэтому э, мифы о доступной медицинской помощи, ну, безусловно, они доступны, она доступна, но в рамках, которые Минздрав считает для себя возможным. Да, вот если возможно будет там пластырь и йод тебе только выписывать, ну, значит, будете сидеть с пластырем и йодом э, и говорить, что ну вот у вас доступная медицинская помощь. А в Польше там что-то непонятное. При том, что если разобраться, все работает, и возможностей, конечно, э, заметно больше. И свободный рынок труда, и европейский диплом – ну, в общем, э, это все пугающе звучит только для тех, кто до сих пор ностальгирует по Советскому Союзу и бесплатной хрущевке, которую можно было получить, если буквально лет 25 постоять на очереди. Понятно, что человеку, который считает себя конкурентоспособным, кто готов получать образование, кто готов конкурировать на рынке труда, кто готов создавать продукт, строить бизнес, э, становиться, получать востребованную специальность айтишника, врача, пилота там, гражданской авиации, ну, естественно, для него это все совершенно не вариант, и попытки этим как-то простимулировать, да, ну, о чем говорить, если до сих пор Беларусь пытается убедить, как хорошо иметь целевое распределение и привязку на 10 ближайших лет – твоей жизни к обязательству данному там, тобою или твоими родителями в 17 лет. Ну, это просто смешно. Если ты конкурентоспособен, тебе это точно не надо. Ну, а если ты не конкурентоспособен, тогда зачем ты э, этому государству, зачем ему обеспечивать тебе там, какие-то гарантии и ждать твоего счастливого прихода на работу там 6 лет врача, к примеру. Да, ну, в общем, э, ну, тут все, все очевидно, к сожалению, увы, воспользоваться бенефитами э, смогли лучше наши соседи, которые смотрели на Запад, а не на Восток. Дзякуй вялікі ольга нагадаю што моя госцяй з якой мы падсумоўвалі палітычныя эканамічныя вынікі 30годдзя так званай расійска-беларускай інтэграцыі была галоўная рэдактарка проекта план б ольга лойка а мы працягваем наше выданне заставайцеся разам з намі І зараз я запрашаю наша чарговага госця гісторыка Цмоха Кудовіча, з якім мы паговорым пра трыцігоддзе інтэграцыі ў кантэксце беларускай ідэнтычнасці, культуры, мовы, што з намі адбылося на працягу гэтых трох десяткаў гадоў. Прывітанне цмох. Вітаю, вітаю міцер. Галоўнае пытанне, якое цікавіць мяне, ці стала Беларусь незваротна часткай рускага свету, бо здаецца зараз выглядае гэта галоўны расійскі праект, які яны рэалізуюць ужо не толькі там мяккая сіла, але таксама зброяй. Ну, глядзіце, з чым мы параўноўваем, э, можна сказаць, што Беларусь стала часткай руска проекта там яшчэ не знаю 100 год назад, э, Чаму не пачатак два стагоддзя, чым не рускі свет Беларусі, ідэальны рускі свет. А потым раптам бац і не рускі свет. Вось таму пытанне чаго весці ад чаго ад чаго весці кропку адліка ну, я думаю что калі мы параўном з 90-мі годами зразумела что першыя 90-е гады як кажа лукашенко калі кіраваў нацыяналіст шушкевич хотя прэм'ер-міністрам быў кебеч чалавек который пасля лукашэнкі быў увогуле там сенатарам здаецца так мы говорим про той час калі большасць беларусаў у галасаванні яшчэ выбірала савецкі союз а не незалежную рэспубліку Беларусь пазней у у рэферэндуме неважна з якімі там ён адбыўся фальсіфікацыямі ці ён меў права адбыцца ну але выглядае што грамадская думка ўсё ж такі была тады больш за э, двухмоўя напрыклад вось з тых часоў скажем сярэдзіны 90-х гадоў калі лукашенко пачаў гэта расійска-беларускую інтэграцыю Ну, мне падаецца что калі з такого ракурса браць то хутчэй Беларусь э, адышла далей ад руска свету тому что вырасла некалькі пакаленняў людзей якія разумеюць сябе у прадстаўнікамі незалежнай самастойнай самадастатковай нацыі беларусаў такого даўно не было э, Таму э, калі так агульна падсумоўваць то хутчэй адышла Хаця канешне апошнія 5 гадоў калі казаць конкретно пра палітыку лукашэнкі э, зроблены ток назад зноўку да рускага свету але хутчэй у палітычнай сферы у культурнай Я думаю что э, сітуацыя таксама вельмі цяжкая э, але мне падаецца пазіцыі захаваныя то бок беларусы усведамляюць сябе усведамляюць сябе самадастатковымі э, і просто хутчэй скажем так это адыход ад руска свету прыпыніўся крыху так вось я б так сказал Вось тая русфікацыя якую мы назіраем таксама 30 год ну пра гаворыць як бы шмат хто з экспертаў і школы беларускай знікаюць таму што на пераважана вёсцы на і у прынцыпе тэлебачанне дзяржаўныя сродкі масы інфармацыі гэта унутры беларускі працэс і ўсё ж такі гэта тое што рассея нейкім чынам ведаю дыпламаты мяккай сілай ці прымусам лукашэнку змушае рабіць э, Ды не я думаю что гэта ўнутраныя працэсы э, гэта ўнутраныя працэсы і тое што ты назваў э, ну па-першае ёсць асобнае вялікае пытанне адмірання вёскі так бо калі мы кажам про, калі мы кажам про тое что апошнія 30 гадоў колькасць там беларускамоўных беларусаў паменшылася мы ж кажам менавіта про тое что адмірае старое вясковае насельніцтва але ладная частка гэта насельніцтва і не разумела што яны гаворыць по-беларуску яны по-простому гаварылі А вось колькасць людзей якія э, які усвядомлена гаворыць по-беларуску за апошнія 30 гадоў відочна выросла Вось, таму тут зноўку пытанне з якой як бы лінейкай мы да гэтай э, да гэтай праблемы падыходзім Вось, э, але ўсе абодва гэтыя працэсы абсолютно ўнутраныя Ну я не эксперт по гэтай тэме я кажу зараз хутчэй як э, чай які назіраў за гэтымі працэсамі это 30 год э, мне падаецца что ўсе спробы рассіі цэнтралізавана паўплываць так на нейкія беларускія культурныя працэсы збольшага скончваліся ну нічым Ну там вось нейкі был былі это сайты прапагандысскія расійскія якія по выніку у ну не ведаю мне здаецца не адыгралі вялікай ролі э, ну мне нават цяжко узгадаць что-нибудь так ну, так ну, былі нейкія казацкія арганізацыі ну, так. нібыта або расійскія дамы я памятаю сам рабіў берасе званю там пры універсітэце ён быў пушкі на берасейскім такі незразумела было чым ён займаўся гэта было нейкім метадычным пакоі просто адзін чалавек сядзеў што ён рабіў але роскамнадзор як мне э, рассатрудніцтва прабачце так э, нібыта гэтым займалася то тады чаму гэта не дало ніякі вынік здаецца велізарная дзяржава якую мы ўспрымаем як абсалютная просто э, якая пранікла цалкам фсб там все кантралюецца крамлём і яны па сутнасці калі вот тебе паслухаць нічога не змаглі добиться в этом плане э, Ну яшчэ раз мы не то што нічога мы кажам канкрэтна пра ўплыў на вот, на ідэнтычнасць так як бы на, на вялікія працэсы по тактычна там шмат чаго зрабілі але стратэгічна у Ну, мне падаецца что просто на самой справе россии не дужа умею мягкую сілу вось як это не дзіўна так яны э, привыклі до гэтых фсбэшных всяких э, праектикаў бок альбо нападаць ужо конвенцыі на великкай вайной альбо інтрыгаваць на ўзроўню вось гэтых там подкупіць нейкіх палітыкаў а гэта ж ну на ідэнтычнасць не дужа уплывае Вось і по выніку мне падаецца нідзе ў іх не атрымалася пагуляцца у культуру так притым что яны то і сваю культуру зрабілі пазіцыйны так чарговы раз то Расія самую моцную сваю зброю, несумненно вялікую па маштабах па аб'ёмах расійскую культуру робіць апозіцыйнай садзіць там сваіх выбітных там пісьменнікаў э, якіх-небудзь рэжысёраў і так далей Вось то мне падаецца што можа з-за гэтага ось mm -hmm. ну я я просто фіксую я просто фіксую мне падаецца што э, у іх не атрымалася э, ні ў беларусі ні ва ўкраіне не пры ўсіх іх магчымасцях сапраўды моцна паўплываць на працэсы развіцця ідэнтычнасці якія апошнія 30 гадоў ішлі вельмі актыўна ў нас можа таму што гэта як бы на это мацнела ідэнтычнасць насуперак нейкім з іхных спробам что беларусы бачылі такую велізарную дзяржаву побач сабой і просто ну, нават эліта дзяржаўная там которая вакол лукашэнкі спрабавала сябе некае дасобіць Ну відавочна так гэта быў таксама працэс Я думаю што это паўплывала так там заявы розных расійскіх генералаў якія раз на пару год у любыя часы абвяшчалі што там ніякай беларусі няма яны канешне падштурхоўвалі і беларусаў звычайных і чыноўнікаў там неяк рухацца ў бок развіцця сваёй ідэнтычнасці. Мне падаецца что тут больш важныя наши унутраныя працэсы то бок жаданне перастаць быць савецкімі людзьмі э, жаданне стаць нармальнымі еўрапейскімі людзьмі так э, вось, вось такія рэчы Мне падаецца нават змаганне з лукашэнкам так як узурпатарам які э, хоча невядома чаго яны былі важнейшыя у развіцці ідэнтычнасці так то бок грамадства пэўны момант зразумела што яно можа крыху ўплываць на палітыку у чалавека які лічыць што на яго плаваць немагчыма нібыта ён сам все рашае але ў культурнай палітыцы аказалася што вось мы гаварылі про вКл і он такі туды-сюды бачком бачком і таксама пачаў казаць про вКл так э, можа быть нават гэта больш уплывала Таму мне падаецца што тут уплывы рассіі ну з дзіўным чынам я сам разумею што это неяк нелагічна выглядае але мне падаецца дзіўным чынам апошнія 30 гадоў у культурным плане у Э, расійская вот эта крымлёўская палітыка э, на беларускую ідэнтычнасць не дужа ўплывала Але таксама ты ўзгадаў пра нейкія тактычныя здабыткі расейцу за гэты час что ты маеш на увазе Ну э, в сэнсе што э, ясна што там на ўзроўні палітыкаў яны дамагліся там што там паставілі помнік пушкіну там паставілі помнік каму там кнігіні Ользі Вось э, ясна што праваслаўная царква засталася пад Маской да касцёл у нас стаў самастойным абсалютна ў 90-е гады царква не засталася максімальна мне падаецца подконтрольнай Вось ну вось такія рэчы так то бок мы можем пералічваць конкретныя рэч ну, будынкі это пабудаваны збудаваныя дамы расійскія э, мы можем пералічваць канкрэтныя рэчы якія засталіся тут за рассіяй ці нават якімі Росія э, узмацнілася тут але ну мне падаецца што яны вот глобальна не дужа паўплывалі А ці нешта напрыклад пазітыўна это такое крамольнае разумею пытанне трошкі правакацыйна нешта пазітыўная Беларусь у такім культурным плане атрымала за гэтыя 30 гадоў менавіта ў кантэксце гэтай інтэграцыі з рассеі ну інтэграцыя гэта палітычны працэс э, мне падаць что это палітычны працэс пішоў максімальна млява то бок там нейкія Мачыма там нейкія грошы туды-сюды перакачваліся і можа з гэтых грошай быў там не ведаю профінансаваны які-небудзь якая частка славянскага базару у віцебску дзе ў тым ліку выступалі нармальныя артысты ну вось что-нибудь такое абсалютна дробнае э, Таму мне здаецца нават ну, як бы пра эту інтэграцыю вот каб ты не пазваніў я б не узгадаў што нейкі там дзень інтэграцыі і мне падаецца большасць беларусаў таксама Вось гэта ж абсолютно палітычная штука тут як бы можна асобна гаварыць пра ёсць палітычны працэс а ёсць расійская культура якая існуе сама па так сабе не таксама не ў залежнасці ад нейкай палітыкі ўсяго астатняга вось яна відавочна ўплывала на беларусу беларусы засталіся ў расійскім культурным полі бо это было моцнае культурнае поле і вот тут можна размаўляць так ці это ўзмацніўся гэты уплыў расійскай культуры ці не ўзмацніўся але расійская культура існуе не для того каб захоплівась беларусі она просто існуе сама па сабе а мы побач і у прывычныя яе спажываць. І гэта нясе нейкую небяспеку з того пункту гледжання для звычайных розумаў беларусаў іх душаў Э, Э, ну па-першай канкрэтна цяпер нясе там што цяпер расійская культура перастала быць просто расійскай культурай яна суцэльная прапаганда наколькі я гэта разумею так там ну там вельмі мала засталося э, э, вот так. это незалежнай прасторы яна ўсё збольшага за мяжой таму канкрэтна цяпер так гэта страшная небяспека э, все это сво і ўсё такое э, восьось э, але калі мы кажам так глобальней то у э, то ну гэта непазбежнасць мы як бы невялікая нацыя якая жыве побач з вялікай культурнай прасторай і мы пастаянна мусім і это было раней і будзе далей мы пастаянна павінны будзем неяк як бы карыстацца з гэтай культуры адсланяцца ад гэтай культуры ну то бок гуляць вось ісці па па этом канаце каб не зваліцца ў прорву Вось і мне падаецца адрозненне нас цяперашніх ад нас у штогадовай даўніны калі была такая ж самая сітуацыя мы можа быть крыху лепш навучыліся хадзіць по этом канаце вось і так але гэта некая непазбежнасць паколькі мы знаходзімся побач з рассеі то гэта будзе вызначаць жыццё беларусі ўжо на вякі ну надоўга так відавочна яшчэ вельмі надоўга з аднаго боку захад з ягонымі каштоўнасцямі інтарэсамі магчымасцямі з іншага боку рассея то с вельмі агрэсіўнай там відавочна палітыкай у як унутры якой мы пражылі 200 гадоў так і у нас вот куча этих лагістычных сувязяў набудавана і ад іх вельмі цяжка пазбавіцца нават калі б мы ўсе вельмі захацелі все одно было вельмі складана Таму так непазбежна гэта гульня у якую мы павінны ўмець гуляць А цалкам адасобіцца я не ведаю напрыклад ну пайсці по па шляху я разумею балтыйскія краіны пашлі по такім шляху по якім нам немагчыма до конца ісці бо іх захад прыняў як як бы авансам за гады акупацыі пасляваеннай але ці ці ёсць просто іншы выхад калі ёсць такі саюзнік збоку я кажу это у двухкосе саюзнік ад якога спрабуючы адысці можна атрымаць сітуацыю ва в украіне напрыклад вайну акупацыю частку тэрыторыі Ну гэтым ёсць праблема, што калі мы спрабуем будаваць э, вялікую сцяну на між з рассіі, чого мы там шмат хто з нас вельмі хоча, э, мы можемм апынуцца ў сітуацыі вышынорыі, так як бы маленькія рэспублікі на мяжы з літвой. Вось, бо нават ладная частка беларусаў, асабліва ўсходніх пабудоў такой сцяны не падтрымае. Вось. І дзякуй Богу, я не палітык, мне не трэба прымаць такіх рашэнняў, але ну, я думаю, все разумеюць гэтыя пагрозы. Так што знаходзіцца ў пад ценню рассіі вельмі небяспечна, асабліва цяпер, але і выхад з этой цені таксама вельмі небяспечны. І гэта ну, выклік для нашай нацыі, з якім трэба нешта рабіць. Вось ну, ты параўнаў гэта схаджэннем па канаце. А што гэта ў практычным сэнсе сэнсе азначае для людзей? яны ж разумеюць цудоўна што толькі ты прабач за такое слово рыпнешся у бок я не ведаю еўрапейская звяза нато або просто паспрабуеш адасобіцца ад рассеі нават на ўзроўні просто нейкіх там заяваў адразу будуць заявы пуціна што як у двадцатым годзе што мы там рыхтуем нейкі рэзерв і калі што мы дапаможам лукашенко кантраляваць сітуацыю это ж зачыненае кола Ну, калі мы кажам пра звычайных людзей, то мне тут падаецца, што ёсць э, даўно адпрацаваная тактыка, якой зноўку беларусы неблаг умеюць карыстацца, гэта дуля ў кішэні. Вось. Э, як бы жыць сваім жыццём, э, разумеючы, што як бы табе як бы, на вушы вешаюць лапшу. Але гэта не вечна, адночыць сітуацыя памяняецца і важна проста заставацца нармальным адэкватным чалавекам у гэтай гісторыі, каб у перыяд зменаў, мець э, магчымасць нешта мяняць маштабна а пакуль мяняць лакальна э, мне падаецца слухай ну мне Чому мы про это говорим ну тому что гэта так уже было у початку 90-х калі нібыта этой беларусы самые тихие мирные самые советский народ в советветкім союзе паціху патроху нікога там не абражаючы ні, нікога не э, там не высылаючы нікуды взяли зрабіліся незалежнымі э, 1918 год тое ж самае там самае э, расійскае племя э, пасля расейцаў беларусы да ціхая мірная паціху паціху і абвесціла незалежнасць і здабыла дзяржаўнасцю ссср Вось ну я не ведаю я просто констатую так uh -huh. тут есть такая гісторыя э, і напэўна адзіна што можам сказаць э, просто гледзячу мінулае што гэта тактыка якая мне падаецца і ў сучаснай беларусі працуе зараз на 100соткаў процьма чыноўнікаў простых людзей жывуць у нейкай такой рэальнасці вось перажыць долю кішэні А калі мы кажам пра наступ рускага міру рускага свету на твою думку у чым гэта праяўляецца найперш сёння адносінах да беларусі Ой, я ж давно не быў у беларусі мне па шчырасці тут э, калі мы кажам пра канкрэтыку унутры беларусі мне вельмі складана нешта казаць э, як бы я разумею што э, шмат якія людзі паддаюцца расійскай прапагандзе якая працуе разам з беларускай і гэта гэта сур'ёзна Ну, несумненно, гэта вельмі сур'ёзныя зрухі. Вось. Э, з іншага боку, на супрацьстаянні гэтаму нараджаецца э, новае пакаленне беларускіх незалежнікаў. Вось, у вельмі складаных умовах, э, але таму яны можа быць будуць там нават больш амбітныя зацятыя чумы, вось, таму што ты ну, жывеш у гэтай прасторы небяспекі. Таму ну, там складаныя працэсы вельмі цяжка нешта аналізаваць мы живвем у перыяд перамен яшчэ одно пытанне ці бачыш ты хоць нейкі аргумент за інтэграцыю з рассеяй ну я асабіста відавачна не і э, калі мы кажам пра ну калі казаць пра ідэалогію то тут же кожны можа накідваць сваіх аргументаў яны все будуць неадназначныя але яшчэ раз інтэграцыя это пра палітыку это палітычнае дзеянне і тут э, не пытанне падабаецца не падабаецца тут пытанне того что прапануюць контрагенты Таму калі мы кажам просто ці мы за інтэграцыю конечно супраць але калі перад наступным палітыкам беларускім паўстане пытанне інтэграцыя альбо акупацыя то то но то пагадзіся сітуацыя крыху мяняецца і разважанні пачнуцца крыху по-іншаму Вось таму як бы не думаю што само пытанне дарэчнае просто таму што ў палітычнай сферы яно будзе абмяркоўвацца з пазіцыі вот этих вось з пазіцыю гандля да, это мелася быць апошняе пытанне але паколькі я ведаю што ў беларусі ж такі ёсць некая катэгорыя людзей которая лічыць што рассею можна выкарыстоўваць у эканамічным плане, выкарыстоўваць яе ресурсы. Дзякуючы гэтаму беларусы будуць багацей, станавіцца мацнейшай нацыяй. І гэта рэальнасць ну, людзі так сапраўды думаюць, я гэта бачу на ўласныя вочы. Я таксама бачыў, э, я таксама бачыў і да два года гэта пазіцыя была, скажем так, да 14 года гэта пазіцыя была досыць наватарская і выглядала свежа. Вось і цікава да двадцатого года яна выглядала ну уже не свежая але больш-менш адэкватна Ну але пасля там 22 года я разумею што она захоўваецца напэўна ў беларусі Ну але стратэгічна тут жа ж пытанне як бы пытанне пазіцыянавання так нават калі мы паспрабуем на гэту пазіцыю стаць на хвілінку так пытанне ў тым ці ты на што ты выкарыстан на что ты потратишь ресурсы, узятые теперь у России. Ну вот Россия отдает ресурсы тебе, на что ты их потратишь? Просто как пожить, и как все-таки от, э, побудовать некую мощную базу, как у некий момент все-таки отстроиться от России. Бо стратегично, и мы это бачим в истории, э, житье под э, крылом там некого большего э, вот этого брата старейшего, и она приводит до э, великих проблем. Ну, как бы, нам далеко ходить не требуется, так калісьці наша шляхта лічыла што жыццё як бы ў ціні варшавы і кракава это цалкам ок мы браты славяне навекі ўсім комфортна а по выніку патрошки патрошки і ідэнтычнасць тутэйшая размылася амаль што ў нуль Вось таму стратэгічна канешне гэта вельмі небяспечная пазіцыя туды самае самае апошняе пытанне паколькі ты ўзгадаў шляхту і рэч паспалітую і Э, польскія арыстакраты падстройваліся под рассею яны фактычна частка з іх супрацоўнічала з расійскім імператорам з царом яны на гэтым больш страцілі ці атрымалі менавіта ў тым кантэксце якімі яны апынуліся калі іх краіну захапілі кантралявалі іншыя Ну канкрэтна яны там ж кожны по-рознаму хтосьці ну змог захаваць свае капіталы хтосьці іх павялічваў там для сваіх дзяцей ось і ўсё калі казаць у разрэзе нацыі то ну напэўна у гэтым ёсць не ёсць сэнс існавання нацыі што розныя часткі нацыі крыху по-рознаму дзейнічаюць і закрываюць розныя сферы і таму гэта по выніку нейкая з фішак спрацоўвае так як бы частка польскай шляхты там супрацоўнічала з расійскай адміністрацыяй частка э, частка там ахвяравала жыццямі але по выніку калі зда адкрыліся дзверы вот эта магчымасць здарылась пачатку два стагоддзя дзеці тых хто э, захоўваў капіталы яны ўклаліся у у э, у рэвалюцыю у пілсудскага умоўна кажуць ну, я зараз моцна спрашчаю эту гісторыю восьось а дзеці тых хто ахвяраў жыццямі э, былі гатовыя помсціць за бацькоў і два гэтых абсолютно розных вектара склаліся у э, магутны э, выбух польскай нацыі Дзякуй вялікі гэта быў гісторык ці мог кудовічы мы гутарылі пра про Э, культурны кантэкст 30годдзя э, так званай інтэграцыі беларусі рассеі 30годдзя якой прыпадае ў гэтыя дні дзякую вялікі ці мог а зараз э, прапаную паглядзець відэа якім мы сабралі для вас храналогію пратэстаў беларусаў супраць інтэграцыі з рассеі якія адбываліся 30 гадоў томуу Першы буйны пратэст супраць інтэграцыі. Галоўны арганізатар акцыі Васіль Быкаў. Ад 20 до 40 тысяч удзельнікаў сабраліся на плошчы незалежнасці і рушылі праспектам, прорваўшы кардоны милиции. Заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о скором подписании союзного договора безусловно всколыхнули людей. Но мы категорически протестуем, когда всякого рода соглашения подписываются за спиной нашего народа, за спиной наших людей. Митинг протеста в Минске завершился тем, что его участники собрали несколько мешков с мелкими белорусскими купюрами на покупку, как было сказано, билета в Россию для президента Лукашенко, который туда очень хочет. Лукашенко и Ельцин подписывают дамову об стварэнні расійска-беларускай супольнасці. У Менску з гэтай нагоды збіраецца 30-тысячнае шэсце. У Менску праходзіць самы масавы чарнобыльскі шлях за ўсю гісторыю. Людзі збіраюцца ля акадэміі навук і ідуць маршам па праспекце францішка скарыны. Цяпер гэта праспект незалежнасці. На шляху паўстаюць машыны міліцыі, але дэманстранты іх перакульваюць. У лякарні пасля акцыі трапляюць сотні сілавікоў і удзельнікаў. Лідары апазіцыі зазнаюць крымінальны пераслед. Лукашенко и Ельцин подписывают союзную домову с Россией в Москве. Вместе, уверенно, двигаясь союзному государству. Некалькі дзясяткаў тысяч беларусаў выходзяць пратэставаць да опернага тэатру ў Менску. Людзі спрабуюць прайсці да расійскай амбасады, але шляхам перакрываюць міліцыянты. Пасля сутычак дэманстрантаў з сілавікамі акцыю разганяюць. Сотні ўдзельнікаў затрымліваюць. У гародні праходзіць шэсце патрыётаў. Так пазней назвалі невялікую, але адну з самых гучных акцыяў. Шэсце разганяюць слезацечным газам. Ёсць пацярпелыя з абодвух бакоў, але абыходзіцца без крымінальнага пераследу. У Менску збіраюць марш свабоды супраць інтэграцыі з рассеяй на плошчы кубаколаса ад 20 до 40 тысяч. Калёна кіруецца па праспекце і вуліцы Сурганова да плошчы Бангалор. Але пасля мітынгу калёна зноў разварочваецца ў цэнтр гораду. Дэманстранты ідуць па вуліцах Богдановіча і Варвашэні ў надзеі прайсці да цэнтральнага праспекту. Дарогі перакрытыя. Ля моста праз свіслач на вуліцы першамайскай мітынгоўцаў чакае трайны кардон за мапу. Палітак Мікола Статкевіч ідзе на перамовы з міліцыяй, каб дэманстранты там далі адысці. Але калі калёна разварочваецца назад, амап атакуе. Самыя актыўныя ўдзельнікі акцыі кідаюць у амап кавалкі тротуарнай пліткі, якая чамусьці складзеная ля месца, дзе пратэстоўцы сустрэлі кардон. Акцыю разганяе спецназ. 200 чалавек звяртаецца па медыцынскую дапамогу, а ў міліцыі завозяць 62 адміністрацыйныя справы і 7 крымінальных. Мікалай Статкевіч апынаецца ў турме, дзе абвяшчае галадоўку. У выніку яму даюць умоўны тэрмін. Так беларусы пратэставалі супраць інтэграцыі з рассіі тры дзесяцігоддзі таму і на гэтым мы завяршаем наше выданне дзякую што былі разам з намі для вас у празе працаваў я Дмітрий гурневич калі ласка стаўце падабайкі под гэтым відэй под іншымі пішыце вашыя каментары будьце разам з намі заставайцеся за свабодай выслухали подкаст свабоды Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcast і YouTube, а таксама на сайце свабода кропка org.